Možemo li da merimo kome je koliko milo? Takav instrument ne postoji. A sve što je na zemlji došlo je sa neba. I ja se onda pitam koliko je tek gospodu milo kad nas vidi da smo došli u dom posvećen njegovom imenu. Blagosilje dušo moja gospoda i ne zaboravljaj ni jednoga dobra što ti je učinio. Blagosiljaj dušu moja gospoda, radi čega još? 103. psalam, šta nam kaže? I sve što je u meni, da blagosilja. I šta radi gospod? Izbavlja dušu našu od groba. Gospod не спава. Присутан je u svakom trenutku svačijeg života. U svakom trenutku života svake države, svake porodice. I meni je sad posebna radost da sam naučio popodne da gledam i sitnije stvari od onih sitnih koje sam gledao u životu, Ja sam se držao stiha nekad, ako budemo verni u malome, Gospod će dati da budemo i u velikome. I onda sam postavljao dugo pitanje šta je to malo na što nas Gospod poziva u vernosti. I dao je Gospod iskustvo. Ali ja danas nisam primetio velike stvari zato što su se ticale mene, Naša je želja bila da pođemo i danas budemo sa vama i već e, dva meseca planiramo da subotu provedemo sa vama kao porodica. I onda su bila odlaganja putovanja i za danas je bilo čvrsto dogovoreno idemo. Ali stižemo tačno u zadnji trenutak kako nema gužva na granicu. A onda mama posle 15 km kaže, pa jeste uzeli moj pasoš? A što bi mi uzimali tvoj? Nekad zaboravimo i svoj. A onda kažemo, pa ili imaš ličnu kartu? Mama kaže, nemam i osjeća se krivom. I onda kaže, možda i ne treba da idemo za Skoplje. Jer kasnimo još više. Vraćamo se kući i onda ja kažem, ipak idemo, kad smo krenuli idemo. Skoro na tom istom mestu počinje zvuk na zadnjem delu auta I onda bruji, trese, drma se auto, kao da je bez e, točka. A ja kažem, nemam vreme da stanem, ako je Bože volja, idem, pa ako ispadne točak ili da se nešto desi, onda nije Bože volja, znam da nije. A onda kažem, čerci, ipak da se mi vratimo, kasnimo, i auto nije dobar. A ona kaže, tato, ne znam, ali ja bi volela da budemo u Skoplju. I onda kažem, idem i vozio sam 180. Da bi nadomestio vreme i kasnio manje. A onda sve više i više lupa. A onda baca auto s jedne strane trake u tu istu traku na drugu. I onda sam stao. I čerka kaže, tato vidi šrav da nije. Kažem, kakav šraf može da bude da pravi ovoliki problem, nešto je tu drugo. I onda kažem, uđi ti u auto, nema ništa oko točka. Vozimo dalje i onda je bilo sve gore i gore. I kad smo ušli u Skoplje gde je naša brzina bila najmanja, tu smo morali da prikočimo, išli smo, čerka kaže, negde 40 ato. Ali tih 40 je bilo kao da ostajemo bez točka, osjećamo da nam se odvaja deo auta. I onda sam stao na parking kod sajma pogledo na točak, ostao je od pet šrafa na jedan. I taj je već bio na ispadanje i točak se zaokrenuo, već se vidio ugo da ne stoji ravno. I to da nismo pričali sa bratom Danilom, ne bi ja bio ni svestan da je to nešto veliko, da je to ruka gospodnja. Jer da je na autoputu bilo gde nisam vozio manje od 120, da je ispod točak. Pa barem bi bio udes. Šta je još lepše, gospod kad daje iskustva, onda ih daje sveobuhvatno. Moja čerka koja je bila u Skoplju i kaže, tato ja noća sanjam da cela naša ulica ide u našu crkvu u Vranju. I pitam se šta to može da znači. Pa kažem, ne pitaj se, ako nešto znači, Bog će da ti kaže ili da nam kaže ali to je jako puno ličilo da je danas bio udes i da je strado neko od nas. Stvarno bi sutra cela naša ulica bila u našoj crkvi, ali na sahrani. Kako možemo da uspostavimo komunikaciju sa gospodom i da budemo sigurni da nemamo dileme da nam gospod govori kroz san, da nam gospod govori kroz iskustva kroz koja smo. Jeste razmišljali nekad o tome? Mi smo pozvani da donosimo odluke. Svakog dana najmanje po jednu kad ustanemo kome ćemo da predamo život. Pozvani smo da donosimo odluku šta ćemo prvo da učinimo kad ustanemo. A odluka je delikatna, Jesmo smo sigurni kad donosimo odluke da postupamo po onome što je Božja volja. Ja čak mislim da nismo sigurni da postupamo ni onome što pošto je pravedno ili istinito kad donosimo odluke. Što više razmišljamo, sve su veće dileme. Da li je odluka ispravna? I sad kad smo kod ovog dela, jedan san koji sam čuo od našeg propovednika koji ima 85 godina i posetio nas i bio nam veliko ohrabrenje, kaže, brat Goran, ja sam imao oca koji je bio adventista. Niko drugi u kući i moj deda je bio autoritet u toj kući, ja sam se držao dede i svi smo se držali dede, otac je bio zaostao. Pogredno su gledali seljani na njega. A meni je sveštenik pravoslavni koji dolazi u kući rekao, nemoj ti uh, da čitaš Bibliju adventističku, novoversku, poludećeš, oni su svi ludi, ti si mlad, imaš budućnost. A Naš pastor kaže tad, onda sam ja rešio čvrsto da ne čitam tu subotarsku Bibliju, jer neću da budem lud. A moj otac nije mi ništa govorio. Počeo sam da pušim, da pijem. Sa 12-13 godina deda mu davo da pije, da puši. Sve suprotno od onog što očevo srce roditeljsko hoće za dete. I onda se desio događaj, kaže da je bila slava kod nas porodična. Ali niko od njih koji slavi nije bio u kući. Jedino moj otac i ja sa njim. Došao je sveštenik i kad je vidio da nema drugih, nije hteo susret sa mojim ocem, hteo je da se vrati nazad. A moj otac kaže, uđite, ima ono što je spremno za vas, ono što vama pripada, ostavili su, nisu mogli da vas čekaju. Onda je on ušao da uzme zavežuljak i kaže, moj tata ga je pitao, samo mi jedno recite, Da li je Biblija koju ja čitam ista kao ona koju vi čitate? Jer kaže, meni interesuje kao neukog čoveka. A on je rekao, sveštenik je rekao, da, kaže, pa to je ista Biblija, ista je svuda, to je štampa centar Britanskog biblijskog društva. A brat Sava, naš pastor, sa 86 godina sad se vraća na taj iskustvo i nama je ispričao preko 20 iskustva za tri dana boravka kod nas i ohrabrio nas puno. Kaže, meni samo dođe u glavi. Taj isti sveštenik meni priča da je to Biblija od koju se poludi, a sad odjednom se promenio i priča mom ocu predamnom kao da je on lud. Kao da je on, kaže, lud, priča, pa to je ista svuda. Tog trenutka sam, kaže, odlučio da uznem i čitam, ali nisam rekao ocu. I posle nekog vremena otac mi kaže, sine, ti si počeo da čitaš Bibliju. A ja, kaže, krišom sam je čitao da ne vidi otac. I pitam se kad je mogo da vidi da ja čitam. Pa kad si vidio tata da čitam? A on kaže, nisam vidio da čitaš, ali sam vidio da si se promenio. Kako sam se promenio? Pa kaže, reči tvoje su drugojačije, nisi više nervozan kao što si bio i ima puno tih stvari koje moje srce roditeljsko vidi i osjeća. Ajmo od ovog da krenemo. Šta je otac vidio? Posle malog vremena čitanja Biblije kod sina, koji je bio učen od dede da prkosi ocu u veri, vidio je promenu. A vidio je neke dublje stvari koje su se tek posle razvile. Da li naše srce teži za promenom i za kojom promenom teži naše srce? Što bi bila prva želja ako bi nam sad ponuđeno bilo da imamo tri želje anđeo koji će da se pojavi i kaže svima nama imate nekoliko minuta, iznesite tri želje koje će da budu uslišene. Hajmo za trenutak zamislimo se koja bi bila prva želja. Izvoli. Neka gospod da da. Početak je da znamo što hoćemo. Moja želja prošle sedmice je bila da se nađem u situaciji da mogu da budem veran u male stvari. A da onda mogu da vidim te male stvari iz Božjeg ugla. Jer srce mi je nekoliko puta u životu zaigralo. Ima događaj koji je opisan na povezani sa jutarnjim stihom od prethodne sedmice, u povezanim stihovima koji kaže Gejzi je beše kod cara na dvoru i car ga teraše da mu svedoči o delima koje čini Jelisije. Mi znamo ko je Gejzije, znamo što je loše bilo kod njega, ali u jedan period on svedoči caru na carevo insistiranje o prorokovim čudima. Jel možete da pogodite na koji element usmeravam misao? Ko dolazi u taj trenutak caru u posetu? Gejzi je pričao o jednom čudu, o vaskrsavanju mrtvog sina. I u taj trenutak car prima obaveštenje da je došla žena da moli za neku stvar. I se sećamo koja je ta bila žena. To je bila majka deteta koje je Jelisije je vaskrso, a o kome Gejzije priča i pripoveda caru. Gde se sećate tog događaja? Znači, Bog učini ono što niko od ljudi ne može. Niko od nas ne može da montira stvari, da teku ovakvom preciznošću. A, žena je bila pozvana od proroka Jelisije da napusti svoje imanje i da u godine suše i gladi pređe u susednu državu. A onda se ona tretira kao, šta mu dođe? Kao azilant. Pa onda ti ne pripada više ništa u svojoj zemlji, zemlja bi bila oduzeta. A onda su prošle godine suše i ona se vraća na svoju zemlju i sad nema ništa. I ona ide kod cara da moli za milost. Da li bi car bio milostiv prema njoj? Pitanje, Ali Bog je udesio da sluga prorokov dođe i da car traži da pripoveda i od svih događaja koje je imao, tačno pripoveda događaje o toj ženi koja dolazi u trenutku kad ona dolazi po milost. I car kaže onda, on kaže ovo je ta žena o kojoj vam pripovedam. I car kaže onda svu imovinu vratite joj i sve što je bilo od useva njenih i dobitak dajte joj od jednom. To su trenuci, ja verujem da se svakome od nas dešava. Da se stvari tako poklope. Da ne, nemamo mogućnost da kažemo ovo je došlo samo od sebe ili od ljudi. Nego onda vidimo Božje prisustvo da Bog vodi stvari. I onda srce posebno zaigra. I meni je prošle sedmice jednom boravku u Grčkoj bila želja da moje srce stalno igra ovako. Ne jednom nedeljno, ne jednom u tri meseca, nego da stalno igra. Ne zato što ja hoću, nego zato što Bog čini da su mi oči otvorene i da vidim vrednost u malim stvarima i da prepoznam. Na ovu miso sam sad došao slušajući brata Janija koji kaže kako je mogao Navuhodonosor da prepozna Božjeg sina. I pitanje je bilo za nas da li mi prepoznajemo Božjeg sina i da li bi mogli da ga prepoznamo. Drugo pitanje je da li prepoznajemo Božji uticaj kroz ljudi koji su oko nas. Da li prepoznajemo Božji glas kroz stvari koje su oko nas prisutne. Interesantno je da kada je propovednik sa 86 godina, koji je radio nekad u Vranju, došao iznenada na Novom Zelandu i sad da nam bude gost, došao je poslat od gospoda da bude naše najveće ohrebrenje. A mi to nismo znali. I nismo znali koje nam ohrebrenje treba. Slušajući ga, izvuko sam velike pouke i sažao svoj život i svoje probleme u jednu prizmu koja je pokazala da gospod govori silno i da ne treba uopšte da oklevam, da sa vama delim iskustvo, da je Gospod živ, znamo. A da smo svesni da Gospod ušima je okrenut prema nama u svakom trenutku? I da traži od nas. Da tražimo, a onda traži da oslušnemo i da čujemo što nam govori. Ako je Bog živ, on je ovakav. Ako nije živ, onda će da bude ona priča dozivajte ga, slaboga dozivate, neće da vas čuje. Sedeći sa propovednikom koji ima 86 godina, prvo veče, pričajući životne iskustva, šta nam se sve izdešavalo, mi smo pričali i onda brat meni kaže, da li bi mogo da mi pomogneš, izgubio sam predavanja Borovića. Sad ih nemam u kompjuteru, vidim ti imaš kompjuter, pa možda imaš. A ja kažem, brate, nemam Borovića, ali imam a, Fajta, imam Gatesa i možda bi to bilo dobra zamena za to. A on kaže, pa baš lepo ako bi mi to dao i jako je ljubazan i ove godine i zahvala na sve, ali ovo bi mi isto trebalo. Jer kaže, ja to čuvam i to mi puno znači. Pričali smo do kasno, do 11. Uključio sam računar da mu pokažem seriju predavanja od Fajta. Prvo koje je ne išlo samo od sebe, ja kažem, je bilo od eh, Kipra, od Krita do Malte od Krita do Malte, i onda smo počeli da slušamo, ajde kao 5 minuta uvod da on vidi o čemu se radi, onda 10 minuta, 15 i moja mama kaže kasno je za čoveka, on je star, kasno je za nas, ajmo na spavanje, a on kaže sestro ti idi spavaj, ja hoću da čujem. I onda smo odslušali do kraja i ono što je igralo srce je bilo u tome da ono o čemu smo mi pričali na našem susretu, naše ljudske priče, su bile sadržane u predavanju koje nam je izišlo od Boga dato, da bi otvorilo jednu novu temu za njega, a to je da je Bog živ i da Bog aktuelno govori i može da nam progovori u svaki trenutak. I onda brat Sava kaže, ali ovo ja nisam do sad ovako doživljavao stvari. Ovo je stvarno čudno da smo mi sad u priči bili i da on priča to o čemu mi pričamo. I kad Bog to radi, onda i drugi put da, da i treći put. Onda smo otišli u crkvi. I brat je govorio o stvarima pripremljenim na projektoru, projektoru a onda je ubacivo stvari koje nisu bio deo propovedi. A onda sestra ustane i kaže, to je to. Moje srce igra jer brata Slimovski nam je rekao pet dana pre toga, doći će brat Sava u posetu vašu crkvu, obavezno ga pitajte za svinje. A oni kažu, mi ne bi možda imali ni hrabrost da ga pitamo. A to što nam je bilo sugerisano, on je izgovorio sa, kroz propovedonicu, bez da je bio deo propovedi. To je iskustvo koje je brat Sava imao sa jednom vernicom. I možda bi to iskustvo bilo dobro da ga podelimo. Vezano je za snove. Danas je moja mama pričala jedan san, ja sam pričao san moje čerke i nikad nismo sigurni koja je poruka, jer nam ne dođe očigledno poučenje i sna. I brat Sava kaže, kad smo već kod snove, ja i moj otac smo želeli da naša ma, a, moja mama, njegova žena, učini zavet i bude spašena. I oni su kao deca u veriku. Ali mama kaže nikako da pristupi sve kontra. I onda moj otac jednog jutra sedi ražalosten i to je mene, kaže, pogodilo, zagrlio sam ga i pitan tata, šta te muči? A moj tata kaže, naša mama, tvoja mama, moja žena je izgubljena. Ona neće da bude spašena. Pa otko znaš, tata? Pa sanjo sam, kaže, sine, noćas nas troje na koloseku pruge nailazi voz, ja i ti se sklanjamo, nešto nas sklanja, a mama je pregažena i gledam je razbacanu na sve strane. I taj san očigledno govori o tome, je li tako? Tu ne treba veliko tumačenje. I kaže, to je sigurno poruka od Boga. Priprema nas da se suočimo s tim da ona neće biti s nama. A brat Sava kaže, tata, Pa mi se molimo i postimo za mamu, jednom nedeljno postimo i molimo su sve molitve da ona bude sa nama. Pa nije valjda da Bog to neće da učini. Na kraju kaže, pa šta nas košta da se molimo tate i dalje za nju i da postimo? I znate onda kakav je kraj bio. San nije bio od gospoda dat. Dat je za obeshrabrenje. Njihova, njegova mama, supruga, je učinila zavet sa Bogom. A, drugi, drugi deo, kad zaigra srce, pastor propoveda, a ja tri sedmice ne idem u crkvu, slušam propovedi na internet i onda doživljavam što je poruka Božja. Brat iz propoveda, dođemo kući, ja pustim ono što je bilo u crkvi, prenos, snimak sa interneta, identična poruka identičan naslov propovedi. Može da se desi slučajno jednom, ali ovo se često dešavalo kad malo prignemo uhu da pratimo jutarnje stihovi. Hvala Bogu da imate popodne sa jutarnjim stihovima. Jer jutarnji stih je živi glas gospodnji, ne samo za nas koji smo u crkvi, nego i za svet. Ja sam možda više puta pričao iskustvo jedno od iskustava sa jutarnjim stihom i sa redom čitanje Biblije, a tiče se vernosti u malome, stoje se u tome da taj stih kad kaže u Luci ko je veran u malome, da će mu da bude veran u mnogome, a onda kaže ko je taj verni sluga, pitanje ko je taj verni sluga i dole kaže onaj koji svojima daje hranu na vreme. Nama prođe često misao i drugih ljudi kao važna misao imamo telesnu hranu i imamo duhovnu hranu. I šta se sad dešava? To znamo da kažemo, to znamo drugima da svedočimo, a da li tako povezujemo stvari u svom životu? Ja kao roditelj sad izlazim sa emociju, trudeći se oko dece da vode računa što jedu, pa ja kao roditelj sam im spremao doručak, odvajao vreme i onda jurio da svoje poslove završim, da one krenu sa onim što duh proroštva kaže da je dobro. A onda na užinu otrčim u školu i svi se čude na 17 godine 18 dece da im nosiš užinu u školi. A onda oni nekad pojedu, a dva puta sam vidio da je to bilo u torbi i pokvarilo se. Da ne bi povredili tatu, onda to uzmu. A tata budu takav stres kad trči da nosi odvaja od posla i onda juri poslove – I onda vam dođe sve preko glavi i pitate se čemu sve ovo. Zar ovo nema snagu od gospoda? A idu, čitaju, propovedaju drugima neke stvari. I onda mi je došla misao. Kako se Bog osjeća? Ja znam kako se osjećam sad. Znam kako se osjećam kad mislim o tim stvarima. A kako se Bog osjeća kad nam spremi doručak u jutarnjem stihu? Kao najbolji doručak za nas tog jutra i za taj dan. Koji u sebi ima sve vitamine, minerale i više od toga ima što su vitamini i ono što je telesno. A ja nemam vreme da to uzmem, pa preskočim obrok, pa odem i uzmem nešto što je suprotno od onog što mi treba. Kako se Bog osjeća? I onda je neko bilo razmišljanje, ako sam veran u malim stvarima, da uzmem jutarnji stih kao Boži doručak pripremljen za mene, sa zahvalnošću, onda Bog može da radi sa tim stihom i sa mnom. Pa ako još budem verniji, da i na ručak dođem na vreme. Pa da ručak telesni spojim sa duhovnim ručkom, što je redom čitanje Biblije, onda se stvara uslov da i večeru uznem na vreme koju mi je Bog pripremio, a onda, kad dođe subota, da sve te stvari koje imam kao mala iskustva ujedinim kroz propoved koja će da bude sa propovedonicom. I dešavalo se da propoveda neko koji nam nije simpatičan, ali dovoljno je da jedan stih iz Biblije kaže i poveže svo naše iskustvo i onda vidimo puninu s kojom se gospod obraća i rešava nam životne dileme. Koliko je to moćno ne za nas u crkvi, pričam sad za ljude u svetu. Vozeći se autom, rano ujutru, nisam stigao da čitam jutarnji stih, jer sam bio revan u tome, baš su ta ova razmišljenja bila iskustva kod mene. Sedi policajac, moj prijatelj do mene, ja njemu kažem, da li bi mogo da mi pročitaš jutarnji stih? On je na jednoj stranici. On kaže, pusti me. To je neki fazon sad. Ja kažem, ne znam na šta misliš, ali bi volo da mi pročitaš, da ne bi stajao da gubimo vreme, kasnimo. Do stiha je bilo nekih pola sati vožnje, klisura, i on je pričao svoje probleme životne velike. Nisam ga ja propitivao, on je pričao. A onda ja kažem, onda ja moram da stanem da pročitam, ne mogu dalje. A on kaže, a onda ću da ti čitam, ali znam da se glupiraš, hoćeš da me nateraš da čitam nešto iz Biblije. A ja kažem, stvarno mi nije namera, ali ne moraš. Ja vozim kroz klisuru i čitam. Ovako. Čitam, vozim, čitam, počinjem i on kaže ti si lud, daj da čitam. A policajac si nije ni završio neke škole i ne voli da čita. I on se i muči da čita. I stigo je negde na trećinu jutarnjih stiha. I onda kaže, zar je moguće? A ja kažem, što? Pa ti si ovo, kaže, namerno pono da ja čitam, jer se tiče mene i mog problema. A ja njemu kažem, pa to je pisano godinu dana najmanje pre ovog događaja. I viš da ima datum i to je za današnji dan. To je od Boga poruka za meni i moj dom. Na kraju kažem, izgleda da je i za tebe. Pa kaže, nemoguće da ono što sam ti ja pričao, moju muku, sad imam ovde gledano kao skiciranu u strukturu, uvod razreda, zaključak. I onda se toliko posle uvažavanja gledao na stvari koje kažem i dan danas se javi i pita za neke stvari. Da li Bog govori samo nama, poukom, jutarnjim stihom, ili govori i drugima, koji su spremni da čuju. I možda mi nekad ne prepoznamo priliku da nam je od Boga. I pošto je vreme mnogo prošlo, ja se izvinjavam, završit ćemo Hvala. A, <laughs> ajmo da otvorimo naše pouke, je glas глас Boži, i u svetlu glavnih dešavanja na planeti, da sagledamo koju poruku Bog upućuje nama, a onda i šire ostalima. Kažu, izlazak Velike Britanije je veliki događaj. Ali oni koji ozbiljni posmatraju stvari kaže da je 15. juni mnogo veći događaj do 26. juni i Krit nego što je dešavanje sa Velikom Britanijom. Referendum, da li će da iziđe i ne mora, pa opet ima vreme da iziđe i to su igre. Ali ono što je veliko, to je da je pravoslavni svet, deo pravoslavnog sveta, izišao sa važnom porukom po medijima. Jedna od njih je 15. jun je početak kraja sveta. Pazimo dobro, episkopi pravoslavni izlaze za poruku svetu. 15. juni je početak kraja sveta. Čija je to poruka? A, to, je, to je gospodnja poruka. To je poruka trostruke anđelske vesti u kojoj smo. A dopuna te poruke u istom naslovu stoji. Danas počinje priprema za krunisanje antihriста. Možda ono što naša crkva ne govori, progovara onaj koga smo opadali i govorili da su onakvi i ovakvi. Što reče jedan od naših Pa gospod preko kamenje progovara, oni su bili tvrđi od kamenje, pa onda još veće čudo da oni sa to pričaju. Ajmo sad da vidimo u pouci koji su, na, koji su naslovi bili. Pouka od 15. juna spada u grupu pre ove pouke. A naslov, znači, ona se tiče 11. do 17. juna. I ako uznemo pretpostavku da Bog govori kroz jutarnji stihove onome što je malo potrebno, pa posle razvija više. Nismo proroci time što čitamo jutarnji, ali smo čuli Boži glas za ono što je za nas bitno, da bi Gospod mogao kroz to seme da razvije iskustvo tog danas ljudima. Znači, ako u tom svetlu pogledamo da Bog govori preko pouke, bez obzira koje piše, dok je unutar crkve koja se poziva na Ellen White, valjda je sve u redu i daje iskustva. Šta on kaže u naslovu? Isusovi poslednji dani. Jesmo u ovoj pouci mogli da dodirnemo jednu misao koju autor hoće da nam kaže, a to je da Isusovi poslednji dani su na neki način slika poslednjih dana dešavanja na zemlji. Jel da ili ne? To je bilo u pouci razmatrano. Koji je naslov pravoslavnih episkopa bio? 15. juni je početak kraja. Koji, su, koji je naslov glavni nama? Isusovi poslednji dani. Jajmo na 15. Kaže, svi ćete se sablazniti centralna misla o kojoj, kojoj se grupišu druge i čitamo 15. Hajde prosto da vidimo šta je Bog rekao pet, za 15. Ne idemo na jutarnji i to treba da povežemo zbog vremena. Čitamo naslov Juda se prodaje i otvorimo novine i čitajmo na 15. što pravoslavni iznalaze kao glavni događaj, kao e, ono što ih boli, ono što ih muči. A to je, Bartolomej je prodo čistu našu veru. Ne znam, nisam, nisam toliko pratio, ali da li me sad a, shvatate šta želim da vam kažem? Nisu male stvari. Kada je brat Janji pito a, da li bi prepoznali Isusa, da li bi videli kako je Navuhodonosor vidio Isusa, sestra je jako dobro rekla da je Bog taj koji daje srce da vidi, je tako sestra? Bog je dao srce Navuhodonosoru u tom trenutku da vidi. A mi imamo obećanje da Bog hoće da namenja srce, da bude mekše, da srce bude prijemčljivije za Božje vrednosti, da ima više ljubavi, da ima više poštovanja, da ima više ljubaznosti. Da li mi težimo tome? I sad kad smo kod ovog dela, ako ste me razumeli, poruka je budimo verni onome što je malo. Pa onda pratimo i stičimo iskustva. Da li će Bog da progovara ljudima oko nas i da li će onda nama da progovori oko onoga što je veliko. Jer svako od nas ima dilemu koju ne može da reši bez Božje pomoći. Imamo male dileme, imamo velike, imamo najveće od kojih se i plašimo da ih postavimo pred sobom i pred Bogom. A ovim putem Bog može da progovori. Što se tiče iskustva sa svinjama, to je bilo veliko ohrabrenje za nas, koji krenemo i onda se pitamo da li smo na dobrom putu, umorili smo se od molitve za nekoga, posrednički. Čak se umorimo od molitve za našu porodičnu stvar. Brat je došao i to mu je bila godina početničkog rada u Vršcu i tu godinu je imao 20 krštenja. To može da govori o nekome ko je posvećen delu i poslu. Te godine, kaže, ja sam obišao svaku vernika i obišao sam prijatelje. I onda sam vidio da jedna prijateljica zna puno stvari, ali uh, jede svinsko. Nije se krstila, kažu jede svinsku, ja se pitam kako je moguće da ide u crkvu, da je dugo godina prijatelj, da zna, a da se nije krstila, još jede svinsko. I počeo sam da pričam s njom i rekao sam, sestre, ja sam novi, da li bi ti htela da se spremaš za krštenje? Ona je rekla, pa dobro, šta znam, ajde. Došli smo do lekcije oko čisti i nečiste hrane i ona je rekla, ali ja to ne mogu da prihvatim. Nemoj da se mučiš oko mene a onda kaže sledeći put ne idem dalje dok to ne prođem i šesti put ne ide nikako sa njom, on uvek kaže ja to ne mogu da prihvatim, ajmo tu da stanemo. Onda ja kažem, pa dobro, ti to ne možeš da prihvatiš, ali e, čudno je. Hoćeš li da se molim onda da Bogu stavimo tu stvar na raspolaganje, pa da vidimo šta će Bog da učini? I ona je rekla da, možemo da postimo i da se molimo. I kaže, sreda je bilo dan za post i molitvu. Mi smo se kao crkva i kao grupa molili i postili. Završila se sred, ja sam u četvrtak rano ujutru otišao da vidim što je Boži odgovor. Jer mi smo se molili i postili, nismo imali odgovor. Možda je kod nje u kući. Dolazim kod nje i ona kaže, propovedniče, ja se nisam molila i nisam postila, sam zaboravila. A on kaže, mi smo se molili i postili. Ali kaže, desilo se noćas da sam sanjala čoveka u belom, sa svetlim licem, koji je stao u uglu sobe, probudila sam se i rekao me po ime, poslušaj Maro, poslušaj Savu. A ja kažem neću. A onda on većim glasom kaže Maro, poslušaj Savu. A onda ja kažem opet neću. I onda on kao da brecnu na mene, Maro, poslušaj zapovedno Savu onome što ti kaže. I onda se prenosi san da sam u dvorištu, a tamo je bio poljski WC u našem dvorištu, i sad više ne znam da li je san ili java, ona žena kaže. Iz WC-a poljskog izviru svinje, A ja, kažem u prekrasnoj beloj haljini koju nosi on, koji mi je došao u san. Ja puna lepog u toj beloj haljini, osjećam se dostojanstveno i to mi se sviđa. I sad ja ne želim da imam ništa sa svinjama, a svinje idu na mene. Ja počinjem da bežim i svinje idu, kaže, za mnom. Ja bežim, imam strah da me svinja ne dodirne, da ne bi bila prljava haljina, bela. Kakav je kraj? Učinila je zavet sa gospodom i prestala je da jede meso. A, prestala je svinsko da jede. Čak u to vreme pastor kaže da je bila grupa a, koji su svetkovali subotu, a jeli svinsko meso u tom kraju. Ono što ona nije mogla da uradi, mogo je gospod uvek. Ali je trebao neko da bude koji će da se zauzme za slučaj i da se prihvati kao dete vere. Ajmo da postimo i ajmo da se molimo. I ovo je bilo veliko ohrabrenje za mene. Ne odustaj u molitvi od niko koga ti je gospod dao u nekom iskustvu. Da ne idemo dalje sa iskustvima, neka Bog da, da se ponovo sretnemo na vikend, ne samo na jedan dan. A do tad nek nam da iskustva koja će da budu iskustva novog puta, puta oživljavanja. I meni je sad mnogo veliko ohrabrenje Ju sam čuo stih od sestre na pitanje brata Janija kako je mogao Navuhodonosor da vidi. Razmišljajući o čemu da pričam na tih 10-15 minuta večeras koju ste mi dali, otvorio sam Božju reč i Božja reč je bila upravo na stranici koja govori o dobrim smokvama i lošim smokvama. I možda a, time da završimo ovo izlaganje koji kaže pokaze mi 24. glava knjige proroka Jeremije. Bolji i gori dio judinog naroda označen slikom dobrih i rađevih smokava. Ima samo deset stiha. Pokaze mi gospodi gle dvije kotarice smokava nameštene pred crkvom gospodnjom, pošto Navuhodonosor ca Vavilonski zarobi Jehoniju sina Joakimova cara Judina i knezovi judine i drvodelje i kovače iz Jerusalima i odvede ih u Vavilon. U jednoj kotarici bijahu smokve vrlo dobre, kakve bijahu rane smokve, a u drugoj kotarici bijahu vrlo rđave smokve, koje se ne mogahu jesti tako bijahu rđave. I reče mi gospod, šta vidiš Jeremije? A ja rekoh smokve, jedne dobre smokve, vrlo dobre, a druge rđave, vrlo rđave, koje se ne mogu jesti, tako su rđave. I dođe mi reč gospodnje govoreći, ovako veli gospod Bog Izrailjev, kakve su te smokve dobre, tako će mi biti dobro radi roblja judina koja odaslah iz ovoga mesta u zemlju Haldajsku. I obratit ću oče svoje na njih dobra radi i dovešću ih opet u ovu zemlju i sazidaću ih i neću ih razoriti i nasadit ću ih i neću ih počupati. Sedmi stih. Stih kad je moje srce zaigralo večeras u crkvi gospodnjoj. I sedmi stih kaže ono što je sestra iznela, ne verujem da je sestra čitala ovu glavu. I ne verujem da je razmišljala o ovome. Jer ću im dati srce da me poznaju. Da sam ja gospod i bit mi narod i ja ću im biti Bog jer će se obratiti k meni svim srcem svojim. A kakve su tve rđave smokve da se ne mogu jesti kako su rđave, takve ću veli gospod učiniti Sedekiju, caru Judinu i knezovima njegovim i ostatku Jerusalimskom, koji ostaše u ovoj zemlji koji žive u zemlji Misirskoj. Učinit da se potucaju po svim carstvima i tako dalje i posadit ću na njih, poslaću mač i glad i pomor. Kada sam uzeo ovo, nisam vidio kako je povezano sa onim što sam a, hteo da vam ispričam, deo iskustva. I moje razmišljenje je trebalo da ide u pravcu iskustva sa gospodom. Neko lično, neko od drugih, da se ohrabrimo, da tražimo iskustva. I kažem, kakve ovo veze ima sa tim? A onda brat postavlja pitanje, ključno, praktično pitanje za nas. Da li bismo prepoznali gospoda? I sestra kaže, ovaj stih koji je ovde bio centralni stih onda za mene. A to je, jer ću im dati srce da me poznaju, da sam ja gospod i bit će mi narod i ja ću im biti Bog, jer će se obratiti k meni svim srcem svojim. Možda je početak našeg obraćenja srca, celog Bogu, revnost u onome što nam je dato u male stvari. I opet kažem, možda je to jutarnji stih za nas neuke redom čitanje Biblije i psalam. U svakom slučaju, ako imam tri obroka dnevno telesna, valjda treba da imam i tri duhovna obroka. I ako tu budem veran, ajde da probam sedam dana, da budem veran, još ako imam porodicu, da svo troje, četvoro budemo verni u tome i da vidimo koje će iskustvo Bog da nam da. A znam da ćemo onda da se sretnemo i da pričamo male stvari, o iskustvima koje nam je Bog dao na osnovu ovog što sad možda uzmemo kao eksperiment. Jer ovo se tiče, ova glava, dileme velike, gde će da ide Boži narod? Hoće li da ide po poruku Božju i proroka u ropstvo ili će da ide u misir? I na kraju šta je prevagnulo? Jedna grupa u ropstvo, gde je i Danilo, i gde imamo poučenje i velike iskustva, a druga grupa odmetnička i ne svojom voljom većina njih nakon ubistva je pobeglo iz straha u Misir. I mi smo u zemlji koja je okupirana. I ja jutros sa bratom slučajno dotakoh jednu temu šta ima novo, a ja kažem borba, brate, borba. A on kaže gde borba, brate, ima? Rat, gde kaže borba? Misleći možda na neku telesnu stvarnu, Onda meni dođe misl i kažem, pa jedino u drugom svetsku ratu ljudi u Auschwitzu su mogli da pitaju gde je borba. Jer za njih nije bila borba. Oni su bili zarobljeni, s njima je neprijatelj završio sve što je trebalo i čuva ih do trenutaka dokad on hoće. Oni nisu čuli topove, nisu čuli plač, nisu čuli jauk. A s frontovi na sve strane. A mi, zar nismo jedan logor, planetarni logor? gde drugi upravljaju sa ključnim stvarima, čak pokušavaju da upravljaju vazduhom, vodom i zemljom. Zar nam Bog ne kaže da zemlja tuži? Zar naše oči ne gledaju da zemlja tuži, da je porobljena zemlja kao zemlja? Da vazduh plače više. Da se vazduh porobljava nešto što je nenormalno veliko. Mi jesmo u logoru. I pred nama je izazov da razumemo šta nam Bog govori koji je put gde da idemo. I uskoro kreću stvari razdvajanja i kreću progonstva svakoga koji ustane i kaže što je istina. I obratimo pažnju na vreme u koje živimo. Obratimo pažnju da je pred nama put novog života. A da li može novi život da bude sa starim srcem? Da li može novi život da bude sa starim navikama? Pa bit će sve ovako kako je bilo i unazad pet i šest godina. Neka nam Bog pomogne da steknemo iskustvo do sledećih susreta sa ljudima koji će da budu među nama i da svedoče za iskustvo naše koje ćemo da imamo u molitvi za njih. Hvala vam.